Vitr može se kazati vitr sa kesrom na val, a može vetr. I jedno i drugo je ispravno. Kako je u Kur'anu? Hm? Molim? Znači ja kad pitam, ti nemaš nagrije pravo da odgovaraš. Ti sedam nekim imaju zabranu. Je u redu? Zato što nagim stalno spašava džemat. Uetr. O šefa i Nije witr nego vel uetr. Kao što možemo kazati a, nehr, a možemo kazati neher, rijeka. A u Kur'anu je neher. Jel tako? Znači, arapski jezik ponekad prihda dva načina, znači da se kaže. Dobro. Vitr, braćo, je namaz koga je kojim je Allah te barak dala počastio ovaj umet. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi u hadisu Allah vas je počastio namazom bolji vam je od stada crvenih deva. On je između jacije i sabaha. I zato čovjek nikako vitr, znači ne treba propuštati to, oko toga ne bi trebalo biti nejasnoća zbog vrijednosti, znači vitr namaza bolje je čovjek od stada crvenih deva. Vrijeme njegovo je kada? Od poslije jacije do saba. Dobro, čovjek na putu spojio akšam jaciju u, jat, akšamsko vrijeme. Klanjao jaciju. Možemo klanjati vidjeti posle toga? Zato što je šta? E, zato što je, zato što je sklanjao jaciju. Jer onako je putnik, a da je klanjao akšama, da nije klanjao jaci, znači, a putnikovo vrijeme, namaska vremena kod putnika su tri. Podne i jacija se stapaju, podne i kindija se stapaju, a akšam i jacija se stapaju, pa putnik ima samo tri namaska vremena. I on je klanjao jaciju. A poslanik, sallallahu alaihi kaže da je vrijeme e, ovoga vitr namaza između jacije i... Je on klanjao jaciju? I je to vrijeme u kome je ja klanjao jaciju dozvoljeno da klanja jaciju njemu kao putniku? Znači vidiš, na pol tebe još dam sve, a ti klanjaš vitr. Dozvoljeno. Šala htjela da je to dozvoljeno i nema u tome smetnje. Jest. Ovo je kada govorimo znači da je vrijeme vitra šta između a, znači jacije i ima ta iznimka ona je iznimka znači e, prividna više nego stvarna jer čovjek u stvari klanju jaciju. Pa je vitr namaz znači a, pritvrđeni sunet poslanika koga čovjek nikako ne treba ostavljati. Ovdje je autor spomenuo tri hadisa. Prvi hadis kaže An Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا كاجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سبرنسي دا يدن شوفيك بيتا وقصانيك صلى الله عليه وسلم دوك يبيون منبر دوك يبصانيك صلى الله عليه وسلم بيونا منبر ومايقا شوفيك بيتاو kaže šta vidiš, odnosno šta misliš po pitanju noćnog namaza. Pa mu je rekao mesna, mesna, dva po dva. Dva po dva. A kada se neko poboji zore, neka klanja jedan. To će mu biti, znači onda par i time će završiti svoj namaz. Nepar onoga što je klanjao. Klanja dva po dva, pa klanja jedan i onda mu bude kako god da bude, bilo nepar je. A u drugoj predaji se kaže klanjajte ili učinite zadnji namaz po noći da bude vitr zadnji namaz po da bude vitr. Abdullah ibn Omar je ashab, znači pronosio se hadisa, o njemu smo govorili više puta, o njegovoj biografiji. I zaista Abdullah ibn Omar je ashab, znači o kome se može puno pričati. Zbog eh, njegovog eh, eh, zbog njegove mladosti. Znači, bio je relativno mlad kada je umro poslanik sa osrme. Možda imao oko 20 godina ili tu negdje. Pa je puno živio nakon poslanika sa i puno je prenosio fetve. I zato su njegova mišljenja puno zabilježena. Često vidite, kaže Abdullah ibn Abbas, kaže Abdullah ibn Omar, kaže ovaj, e, neko znači od shaba koji su živjeli e, nakon poslanika sa duže i on je jedan od ibadila. I zato je Ajša govorila, kaže da posvjedočim nekome da je stranih dženeta, posvjedočila bi Ibn Omar. Posvjedočila bi Ibnu Omar radijallahu ta'ala anhuma i dovoljno je to što mu rekao poslanik sa osvijem, divan je čovjek Abdullah ibn Omar. Kaže, samo da klanja po noći. Samo da klanja noći namaz. Pa je to čula Hafsa, njegova sestra, žena poslanika, sa sam čula šta? Allahov vjerovjesnik, ali i salatu wasalam, govori o njenom bratu. Pa je odma požurla, kaže, rekao je poslanik sa to i to. Pa se kaže da nakon toga nije spavao, da je sam smotao svoju odjeću i da nika, ono, onu postelju da više nije razmotavao. Nego bi samo onako malo sjedeći jeli, koliko se može uhvat malo, da se razdvoji između budnosti i, i, i ovaj, sna i nakon toga ne bi spavao. I on je svakako jedan od onih koji prenose puno hadisa od poslanika sallallahu alaihi wa I nije potvrđeno da iko da sahaba bio žestok po pitanju sljeđenja sunneta kao on. E, čak se ulema razilazi sa njim džumhur razilazi se, znači kada je u pitanju steđenje sunneta u određenim stvarima. Ibn Omer je smatrao da poslanika, sallallahu alaihi wasallame, treba slijediti u svemu. U svemu. Šta god da je radio. Ako je na jedno mjesto obavio fiziološku potrebu, da tu siđeš i da obaviš fiziološku potrebu. Pa kada je, kada je uzimao abdest, on je smatrao da oči, da pripadaju licu. Pa bi uhvatio svoje očne kapke i prsturio u oko i trljao oko da uzima, pa je zbog toga ostrijepio. Pa je zbog toga oslijepio. Pa je pri njemu bila žestina u tom pogledu, kao što je pri babi Omer radijallahu ta'ala bila žestina. Ali kaže ibruku Kudame, ne znam ikoga, sjećam se u, knjigu, u svom dijelu Mugni, da kaže, ne znam nikoga od umeta da se složio sa Ibn, u pitanju čega? Pranja oči. Da voda dođe možda do, do, to je drugo, ali da se prst i da se oko trlja, to je već opasna stvar. Jesi. To je Abdullah ibn Omar, radijallahu ta'ala Kaže ovdje je pitao jedan čovjek poslanika sallallahu alejhi ve Allahu poslanicu, šta misliš o noćnom namazu? Ovaj čovjek ne zna se ko je. Kaže Ibn Muletin i drugi da su tražili njegovo ime po rivajetima, pa ga nisu mogli naći, ne zna se ko je. A je li to mijenja propis? Hm? Svi su ashabi povjerljivi. Mijenja li propis? Znači, taj čovjek što je pitao, on je definitivno šta? Ashab. I ne mijenja propis, bio ovaj, bio ovaj, ili bio ona, ne mijenja. Samo što mi imamo korist ako znamo ko je. A ta korist šta? Da znamo ime jednog novog ashaba. Jer ovaj ashab ne znamo ko je. Možda je to neki tamo ashab Abdullah. Mi znamo Abdullaha ashaba 4, 5, 6, jel u A Abdullaha je bilo ashaba 300. 300 ljudi se od ashaba zove Abdullah. Ko su drugi? Pa, ima i spomenuti, a ima i koji nisu definitivno spomenuti, jer mi ne znamo imena svih ashaba. Pa poznavanjem ovoga čovjeka koji je pitao, možda bi znali nove ime šta novog ashaba. To je jedna stvar i ponekad se može znati kada je primio islam. Da se kaže, došao je kada je bio dan Hudejbije i pitao. Aha, znači taj ashab koji se zove, na primjer, Abdullah ibn Amr ibn primio je islam na dan šta? Ili bio musliman na dan Hudejbije. Pa znaš kada je bio kada je prije koga primio islam. I to može znači u određenim pitanjima, može znači kada su pitanje derogacija hadisa i tako dalje, može biti korisno. Ali to su finese koje nisu bitne za nas, možda samo da znamo taj global. Samo da znamo znači to u općenitosti. E, kaže bio poslanik sa na Mimber, Mimber je došao od riječi e, nebr što znači uzvišenje, visina. Pa je poslanik sa znači bio na Mimberu. Ko je napravio taj njegov Mimber, oko toga postoji puno mišljenja kod islamskih učenjaka koji je spominjao Ibn Molekin i drugi, ona nisu za nas toliko bitna. Kada kažemo mesna, mesna, dva po dva, to znači mesna, mesna znači dva po dva. Pa opet kažeš mesna dva po dva. To je bila znači a, ovaj a, mubalega, odnosno a, potvrda od strane poslanika sa osam kako treba da izgleda šta roći za Da 102 po dva rekiata. A on je bio na mimbaru. Što znači da je dozvoljeno imamu, kada je na mimbaru, da ga neko nešto upita i da on odgovori. Postavi pitanje imamu. Ne priča sa svojim jaranom pored njega. Nego pita direktno koga? Imama. jer u redu? Čovjek, znači, ne za vrijeme hutbe ovaj, ništa. Ja sam, braću, držao hutbu. Čovjek priča na telefon sjedi ispred mene, možda dva metra i priča na telefon. I drugi ga opominje, kaže, hutpa je. Pa kaže, znam, vidim da je hutba. Pusti me na miru. I dalje on, halo, i razgovara dalje. To je zabranjeno. Čovjek po sebi, džumu tako. Ali pitati imama nešto, to je drugi propis. Bilo da je počeo sa hutbom ili da nije počeo sa hutbom, to je drugačije. Ili ako njega imam upita. Imam na mimberi, izbunio se. Zaboravio ajet, zaboravio hadis, ne znam, počeo i ne, zna, pa pita, molim te daj, zna neko da zna, da podsjeti me, ovaj, podsjeti me, ne smeta, znači da ga podsjeti ako, jer došao čovjek, poslaniku, za sve mi kaže, Allah poslaniče, uništi, suša sve, jel tako, onaj pustinja. Dovi, pa jedi ga u ruke, pa dovi. U naredni put dolazi opet isti. Allah poslaniče kaže, dovi Allahu da, zaustavi kišu, uništi kiša sve, poplave. Pa je dovio. Drugi mu je došao, kaže, Allah poslaniče, pouči me, pa je sišao sa mimbere, poučio ga, vjeri, pa se vratio ponovo na mimberu. Pa treba, znači, praviti razliku između dozvoljene i zabranjene stvari. Pa tebi je zabranjeno da pričaš, ali ti sjediš i dođe čovjek i kaže, salamu alaikum i pruži ruku. Ti njemu pruži ruku, ali mu nemoj odgovoriti na selam. Pružanje ruke nije lagu kao odgovaranje na selam. Pa nećeš ga povrijediti s te strane, a nisi učinio šta šerijatski prestup. U ovome hadisu je dokaz koliko je poslanik sallallahu alejhi ve vodio brige o noćnom namazu. I nagrada za noćni namaz je velika i o tome postoje vjerodostojni hadis od poslanika sallallahu alejhi ve ovaj, jer kaže šta noćni namaz je dva po dva, a kada se pobojiš zore onda završi sa jednom. A, Imam Malik se držao spoljašnjeg značenja ovoga hadisa pa kaže da se neće dodavati a, po noći na dva rekiata ili po dan. Kod imamo Malika je noćni i dnevni namaz uvijek sunneti šta? Dva po dva. Nema znači više od toga. On se drži hadisa, ovaj hadis se kaže Salatu lejli mesna mesna. Noći namaz je šta? Dva po dva. Ali imamo jedan rivajet koji kaže Salatu lejli wan hari mesna mesna noćni namaz i dnevni namaz su dva, misli se na koje namaze? Na sunnete naravno. Su dva po dva. To je u redu. Su dva po dva. Dobro. Kada je rekao ovdje noćni i dnevni namaz su dva po dva, kaže imam Malik, pa ovaj hadis u kome se kaže da je noćni samo dva po dva, on je jedan dio. Imamo drugi hadis koji je opširniji od njega, pa je dužnost sam da uzmemo šta onaj hadis koji ima podrobnije značenje, koji je opširniji. Pa je tako, znači, uzeo. Ovaj hadis bileže sabirač sunena i ocjenio ga je, kažu, vjerodostojnim Buharija i Ibnu Hibban i Hakim. Ali ispravno da je ovaj hadis daif. Ispravno da je ovaj hadis daif. Sad ćemo reći kako mi to, Buharija kaže sahih, a mi njemu kažemo da je daif. Jer stvarno oponirati Buhariju u mišljenju, braćo, to je, to je iskušenje, to je belaj. Stavio je sebe na iskušenje, Allah zna kako ćeš izaći iz njega. Mi nemamo pravo da oponiramo imam Buhari, naravno. Nego oponiramo mišljenjima islamskih stručnjaka. Imam i kaže ovaj hadis je kod mene greška. A u svome sunenu velikom kaže hadis je dobar, ali je problem, kaže, što drugi prenose ne spominju dnevni, nego samo što spominju šta? Noćni namaz je dva po dva. Riječ dnevni nema ga nigdje na mapi. I šehol Islam Ibn je isto tako osudio ovaj rivajetu, odbacio ga. Kaže, on nije ispravan. To se navodi u jednom rivajetu od Alija ibn Abdillaha al-Bariqija, a on je bio daif. A drugi prenosioci ne spominju šta? Dnevni, nego samo kažu noćni namaz je dva po dva. I tako ima Mahmed odbacio ovaj hadis i odbacio ga i ibn Ma'in, a to su sve alimi koji su tu negdje u rangu imama Buhari. Znači Ibn Ma'in, ima Mahmed i Ali ibn Medini, to je, to je ta plejada. Znači e, učenjaka gdje se može oponirati jednom e, ovaj, mišljenjem drugim ili jednog Ovdje ima isto tako u hadisu jedan problem. Kada se kaže noćni namaz i dnevni namaz su dva po dva. Gdje je problem? Problem je u tome što hadis završava pa kaže, a kada se pobojiš zore, i šta? Jedan. Što onda, kakve veze ima spominjanje čega? Dnevnog namaza. Jasno je, ovaj ravija, ovaj ovdje došao čovjek i pita. Kaže, poslije će, šta misliš, šta o, kako smo rekli na početku, o noćnom namazu. Ne smeta da poslanik sa doda i odgovori više od toga. Spomenut ćemo primjer. Ali je problem što kontekst hadisa ne uklapa se. Kaže, noći namaz dnevni namaz su dva po dva, a kad se pobojiš zore, klanjaj šta? Pa govori ona o noćnom. Ima šta? Odstupanje. Nije to znači onaj poslanički jezik na koji smo mi navikli, ali tako? Jer tu ima nešto, kao onaj dnevni namaz, kao da visi negdje okačen. Dobro, šta ću sa dnevnim? Noćnog se bojim zore, a šta s dnevnim? Nema ništa. Tako da se ne uklapa. A kada kaže ovaj Allah šta misliš o noćnom namazu? Kaže, noći namaz je dva po dva, a kada se pobojiš zore, klanja jedan. Značenje, tako u redu, nema nikakve, znači, opaske na, na takvo, ili, na takvo značenje. Tačno, poslanik sa je pitan o moru. Kaže, Allah šta misli? Kaže, o, moru je pitao e, o hrani koja se jede iz mora. Kaže, Huwa tahuru ma'uhu al hilu mejitetuhu. Ili je pitan u stvari da li je morska voda čista za abdest. Pa je rekao, kaže, morska voda je čista, a sve što je u njoj halal je da se jede. Pa je dao ti odgovor više od onoga što si šta. Jer je poslanik sa sam vjerovatno, kao kaže vam ne očekivao da će neko kazati, nakon toga doći, Allah poslaniče, je morska voda čista za abdest? Kaže, jest. I doći neko nakon dva, tri dana kazati, a šta je sa ribama u moru? Mogu li se one sve jesti? Pa je dao odma odgovor u, je li onako, u jednom, znači, ovaj odgovoru dao je, znači, zadovoljio je onoga koji je pitao sa odgovorom. Kao Ajša, radijallahu ta'ala, kada je pitana, je li poslanik, sa klanjao noći namaz, kaže, je li klanjao, kaže, više od osam rekiata u Ramazanu. Kaže, nije klanjao u Ramazanu, ni mimo Ramazana više od osam rekiata. Pa je dala odgovor za Ramazan i za mimo Ramazana. I to je tako čovjek, koji ima puno znanja, on ti je nešto pitaš, on tebi još ono zato što ti rekao odgovoriti još četiri stvari. Jer jednostavno to ima u sebi, ona se to prelijeva iz njega i govori kao što je bilo kod kao što je bilo kod kao, na što je bio poslanik, sa kao najučeniji, ovaj, i poslanik i čovjek općenito. Ali se ovdje ne uklapa da kažemo šta noći namaz je dva po dva i dnevni, a kad se bojiš zore, onda ima odstupanje. Tako da i sa strane tog metna hadisa ovaj ima prigovor, jel u redu? Pa je ovaj hadis daif. Ispravno ovaj hadis daif. Je, a hadis da je iz mora sve halal, to je sve iz rijeka, tako, sve dozvoljeno jesti što iz rijeka, osim čega? Što iz rijeke ne smijemo jesti? Žabe. E, žabe. Žabe ne smijemo jesti. Ha? Žabe poslanik je sa zabranio ubijanje žaba. Neha an katli da fade. To je došlo kod imama Nesaju, njegovu sunenu, zabrana ubijanja žaba. Ulema iz toga zaključuje da je zabranjeno šta? Jesti žabe, jer ne smiješ ne možeš je jest je šta? Kad ne ubiješ. Jedino, dobro. Znači, to i zabranjeno je kod jednog dijela uleme da se jede morska svinja. A, morska svinja, jedan dio uleme brani morsku svinju, kažu to je svinja, on općenito. kažu ona je svinja. A drugi kažu ona je svinja, ali je morska. A sve što je u moru je šta? Halal. Pa razlika je s kojim argumentom dokazuješ ovaj zabranu, znači konzumiranja morskog svinjskog mesa. Evo ga. Nisi nikad je vidio. Ukuca je tamo negdje, progogla je malo kroz onaj kompjuter, tamo ćeš je kroz internet je, u raznim oblicima, slike njene. Dobro. Kaže imam Šafijaj, ovaj hadis Uvađalu ahire salatikum mine lejli vitra, učinite zadnji namaz po noći vitre, kaže ovo je, je li došlo u, naredbenom obliku? Ha? Jeste, u formi naredbe je došlo. Iđalu, učinite, neka vam bude zadnji naredba. Pa bi znači onda to bio vađiv da si zadnji namaz po noći bude šta? Vitr. Kaže imam šafija, to je da je to preče i bolje. To je za preče i bolje, a nije to znači obaveza. I kaže, kada bi čovjek spojio više rekiata, mimo dva, mogao bi klanjati. A, mimo dva da se klanjaju po noći, može se klanjati. I čak je dozvoljavio da se klanja jedan rekiat na file. Dođeš po noći, ustaneš samo jedan rekiat na file, klanjaš i peselaviš. Imam Malik se ne slaže s tim, niti da se može klanjati više od dva, niti da se može klanjati jedan rekiat, a ima Bebu Hanife se slaže sa prvima, ne slaže se sa drugim. Ima Bebu Hanife slaže da se može klanjati po noći šta? Više od, od, od dva rekiata zajedno jednim selamom, a ne slaže se time da se može klanjati na fila namaz jedan rekiat. Pa je znači tu razviloženje među islamskim jeli, učenjacima. I tu, je, tu su ovaj hadis jeli, poslanika, sallallahu noći namaz je dva po dva. Ali imamo hadis Ajše koji kaže, klanjao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, po noći četiri rekiata. Nemoj pitati o njihovoj duljini i ljepoti. Potom je klanjao četiri. Nemoj pitati o duljini i ljepoti. Potom je klanjao vitr. Pa kada ona kazala klanjao je četiri, je to četiri zajedno ili dva po dva? Allah najbolje zna, jest. To je, to je odgovor, znači, im se očistio i pred ljudima i pred Allahom. Allah najbolje zna. Tačno. Ali mi kada razumijevamo, Ajšu kaže, klanjava je poslanik sa osame četiri rekiata, nemoj pitati o duljini ljepoti. Pa potom četiri. Ako je klanjao dva po dva, zašto je kazala četiri? Zašto je spajala? Ha? Naglasila je četiri. Ona kaže, klanjava je četiri. Ti sad dijeliš dva po dva. Ja ti kažem da je argument. Ti ćeš uzeti ovaj hadis prethodni. Ibn Omara kažeš da je poslanik, sa osam rekao šta da je noći namaz mesna mesna. Ili imaju hadis i odajše takav. To je stvar razumijevanja. Znači, stvar razumijevanja da li se može, nema sumnje da je bolje klanjati dva po dva rekiata. I po hanefijskom mezebu se teravija klanja dva po dva. Po hanefijskom mezebu se teravija klanja dva po dva rekiata ovaj, i treba proučiti tijelu Ako se prouče dvije ili tri, najbolje imam učinio. Tako je po hanefijskom mezebu. Dobro. Prije vitr namaza treba doći šefa, a to su dva, to su dva parna rekiata. Pa ako čovjek ne uradi ta dva parna rekiata, kaže neki učenjaci nije došao sa nije došao sa sunnetom. Dok drugi kažu nije bitno, ti možeš klanjati nakon toga jedan rekat i bivati ti ne par onome što si klanjao od farzova. Klanjao si farz četiri rekata, pa sklanjao sunnete dva rekata, ili nisi klanjao sunnete nikako, posle farza klanjaš šta? Vitr, pa ti je taj završen namaz sa koliko rekata noćini? Sa pet, sa neparom, jel tako? Bio bi onda, bio bi nepar. Ima mali kaže da ne može klanjati se jedan rekat vitra, a Ebu Hanife kaže najmanje tri rekiata. Ispravno je da se može klanjati jedan rekiat vitr. Poslanica sa osreme kaže vitri je hak, pa ko želi neka klanja pet, a ko želi neka klanja tri, a ko želi neka klanja jedan rekiat. Tako bilježi vam Ebu i Nesai i Ibn Hibani Hakim ga ocjenio vjerodostojnim i prenosi se od skupine ashaba da se klanjali po jedan rekiat vitr. Ibn Nasr el-Marwazi u svome dijelu kitabu Muhtasar Salat al-Witr prenosi da je, da je Osman radijallahu došao iza Mekamu Ibrahima i klanjao jedan rekiat po noći i proučio cijeli Kur'an na njemu. A i Ibnu Hajar kaže, ovi su lanci vjerodostojni ko sunce. Zamislite, stane, počne sa elif la mim i završi minel von nas na jednom rekiatu. Radijallahu ta'ala anhu. To je znači za nas nepojmljivo, neprihvatljivo, Znači, ne, može čovjek jednostavno, ne može to shvatiti. Taj bereket u vremenu i tu snagu, znači, koja je bila pri tim ljudima. Da ti stojiš i da klanjaš, da klanjaš ovaj cijeli, da, da učiš ovaj. Ali to da nije prešeno vjerodostojnim lancima prenoslaca, čovjek kazao da su to bajke, neko nije imao posla pa izmišljao u pohvale, jel, a, izmišljao predaju pohvale, pohvale ashabima. Pa je dozvoljeno, inša Allahu Teala, klanjati jedan reke. Imamo dozvoljeno šta? Jedan rekiat, dozvoljeno. A nemoj da bude jedan, pa jedan, pa jedan, pa jedan i td. I nikada na tri da dođe. Neka sazori, nekad, pa neka dođe i na tri, neka dođe na pet, neka dođe na više, znači ono što je potvrđeno od poslanika, kao što ćemo spominjati. Imamo hadis da je vitr po noći tri rekiata kao što je vitr po danu tri rekiata. Koji je vitr po danu? Akšam. Završavaš dan sa akšamom tri rekiata, kažu tako je po noći. Ali ovaj hadis daif. Ovaj hadis nije vjerodostojan. Ispravljeno su to riječi Abdullaha ibn Mesauda, Allahu ta'ala anhu. Iz ovoga hadisa se razumije da vrijeme vitr namaza završava nastupom zore. To tako? Kaže se pa kada neko poboji se zore, neka šta? Znači pretekni zoru sa vitrom, jel tako? Neka klanja vitr. I to je stav džumhura u leme, većine u leme. Dok neki šafijski pravnici kažu dok ne klanja sabah namaz, a imamo mišljenje do izlaska sunca. Ali to je slabo mišljenje. Jer je poslanik, sallallahu rekao da je vrijeme vitra od jacije do sabah. Do sabah. Znači, sabatsko vrijeme nema ništa sa vitrom, osim čovjek koji to prespava, ovaj, to je drugi propis. Ali to nije vrijeme vitra. I ti možeš, možete klanjati podne u kinesko jel tako? Prespavao si ga, zaboravio si ga, klanjaš ga kinesko ali to nije njegovo vrijeme. Ne smiješ ga odgoditi do tog vremena svjesno. Znači, tada bi čovjek bio griješan. jest Dobro. Ako čovjek počne sabah namaz, i sjeti se da nije klanjao vitr. A počeo je, po pitanju prekidanja sabah namaza, imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo dva mišljenja, tu se razilaze. Ispravno je da čovjek neće prekidati sabah namaz u Allahu Teala Ovdje se kaže, učinite neka zadnji namaz bude vitr. Nije niko kazao od uleme, poznate uleme, da je vitr namaz vađib. To je mišljenje slabo jedno, da li se spominje u zahirijskoj pravnoj školi, ne sjećam se tačno, rekao Ebu Hanife, iako nisu ga podržali u tome njegova dva učenika. Vađib, ako Ebu Hanife postoji razlika između vađiva, čega i farza. To je poznato, jel da, je to deređa kod Ebu Hanife različito. Iako imamo naredbe za vitr. Znači, došle su naredbe u određenim slučajima. Ta naredba, ona se može pobiti hadisom da je poslanik sa osvijem propisao da je, da je Allah propisao pet namaza. Kaže Allah poslaniče, jer ja imam obavezu nešto mimo toga, kaže nemaš ništa. Kaže neću ni dodati oduzeti, kaže ako istinu, kaže šta ušao u... Kao što je došlo u hadisu. Pa da je vitr bio obaveza, ne bi poslanik, s.a.v. Iako ovo, ovaj hadis, ovaj dokazivanje sa njim, može ponekad biti sporno. A tako? Jer ima uleme koja je kazala da je tehijetul mesčid vađib, da je obaveza. Ima uleme koja je kazala da je salatul kusuf, obaveza. E, Ebu Avane u svome musnedu je naslovio poglavlje obaveza namaza za pomračenje sunca. Tako. Ima znači neki namaza koje je ulema, ovaj, pored toga, ovaj, iako džumuru leme kažu da je ono što je propisano jeste samo pet dnevni namaz. Ako čovjek planira kada je namaz, onda neka odgodi vitr, neka završi sa njim. A, to je bolje i to je preče. Ako se boji, ako neće planiti noći namaz, a zna da će ustati ujutro, onda mu je bolje da odgodi u sabah. A ako neće klanjati noći namaz i boji se da će prespavati, ili nema običajne ustaje sa izanom, onda neka klanja šta? S početka noći. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve muslim, ko se boji da neće ustati po noći, neka klanja na početku noći vitr. A ko očekuje da će ustati na kraju, kaže neka klanja ga na kraju noći, jer tada, kaže, su prisutni meleki prisustuju meleki rahmeta tom namazu. Pa je taj namaz preći i bolji. Taj namaz preći i bolji. A koga klanja na večer, najbolje da ga klanja braću pred spavanje. Kad se sve onaj pripremio onu postelju i organ, sve je tu i prije što se uvučeš u postelju, Allahu akbar. Tako da ti zadnje tvoje djelo bude šta? Namaz. Ne, namaz pa onda prelistaš one serije, pa jeli, one misije one i tako dalje, i onda sjediš, pričaš, igraš sa djecom, prevrćeš se, iziđe neka riječ koja nije na mjestu. Ne, neka ti zadnje tvoje djelo bude namaz. Ako preseliš, preselio se, zadnje si djelo uradio, bilo je šta? Namaz. A čovjek će biti proživljen na onome na čemu umre. E, kaže poslanik sa osrme, kaže Buhurere, uh, e, oporučio mi je moj prisniji prijatelj da ne spavam prije nego što klanjam vitr. I ovo je, ovo su hanefijski učinjaci uzeli ovaj hadis. Rade po njemu. Znači da se klanja vitr prije čega. A iša Allah da kaže, poslanik sa na početku noći, i u sredinu noći, i na kraju noći vitr, vitr namaz. Znači nekad ovako, nekad ovako, nekad A kako čovjek, čovjek da uradi, kako mu je lakše, neka uradi. Ko zna da neće, nema običaj da klanja noći namazi, da se budi i tako dalje, klanja ga s početka. S početka noći znači da taj prolazi bar vitr namaz. Ako čovjek klanja vitr namaz, pa se probudi, pa klanja noćni, neće više ponavljati vitr. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "La vitrane fil lejl." Nema jednog vitra, nema dva vitra u jednoj noći. E sad imamo ovdje naredbu da vitr bude, pazite dobro, imamo naredbu da vitr bude šta? Zadnji namaz. A imamo s druge strane zabranu da čovjek ponavlja šta? Vitr namaz dva puta u jednoj noći. Dakle, imamo naredbu i zabranu u šarijetu kada dođu naredba i zabrana, preče je ostaviti zabranu, taman ne činio šta pohvalno djelo. U šarijetu ima pravilo koje kaže der ul mefasid eula min dželbil masalih. Spriječavanje i sankcionisanje a, fesada je preče od pribavljanja koristi. Jel redu? Preče od pribavljanja koristi. Pa ako će ti određena stvar pribaviti korist, ali ima fesad, spriječavanje tog fesada je preče od pribavljanja čega? Korist. Ako su na istoj deređi. A ako je fesad mali, a korist velika, onda je to druga priča. Pa tako da neće čovjek, po što je došla zabrana, nema dva vitra u jednoj noći. Dobro, što će čovjek raditi? Ustane po noći, neka klanja ono što je umio da klanja i nakon toga neka spava bez vitra. Drugog. On je vitr klanja jedan i to je završio. Ne smije ponavljati, znači vitr dva puta. iz ovoga hadisa zaključujemo iz reči poslanika a kada se od vas neko poboji zore, da je ono što je između zore i izlaska sunca, da je to dan. Jel u redu? A ako noći namaz je to i to, a kada se neko poboji zore, znači više to nije šta noćni, nego je dnevni. Pa ispravno braću da je saba dnevni namaz, a nije noćni namaz. Noćni namaz su akšan i jacija, a sabah je dnevni namaz. Sabah namaz je, iako se uči na njemu na glas. Pa kažu, nije, kako, kako može biti dnevnika se uči na glas? A uči se na jaci, šta je, na akšamu? I SABA isto biva. Kažem, dobro, a šta je sa bajromom i sa džumom? A šta su oni? Dnevni noći namaz. Ma nema prije, mora ti kazati dnevni, jel tako? Nema izbora. Pa kažem, učimo na glas. Što ćemo? Ako ne mora znaš ako se uči na glas, da to mora biti nužno noći namaz. Ne mora. Sabah je, sabah je dnevni namaz po, po ispravnom mišljenju. Jesu. I stav većine uleme jeste da je to dan, da je to dio dana. I iznimno je mišljenje onih koji kažu da je to dio noći. Ovo bio prvi hadis Ibn Omara, a drugi hadis je hadis Ajše, o kome ćemo govoriti u našem narednom druženju. Isto je znači vezan za vitr namaz, pa možda uspijemo znači završiti ovo poglavlje Allah ta'ala nam sallallahu Ako ima vezane za ovo čemu smo govorili, mimo, to, toga bojno familiju, ja se predomisli, jer ukopa u mjestu željenje, čuli na latinskoj, daje prednost. Ukopa ga u mjestu šta? Gdje je preselio. Dobro. Čuli se ima hadis koji daje prednost e, ukopavanju u, me, u mjestu gdje je preselio u odnosu na njegovu oporu. Ima šta na, na tu temu. Ne znam, jer. Ne znam, znači da ima hadis koji bi kazao da da će biti ovaj mjesto gdje je čovjek oporučio, znači ovaj, da se ukopa. Da manje vredno što je Ako, bi, ako ne bi bilo, znači, ako oporuka ne bi dovela do toga da mejt puno stoji, znači, i da, ovaj, e, da puno stoji, znači, i da se time radi suprotno sunnetu, da oporuči da se ukopa u jednom mjestu, u svome rodnom mjestu, da ga prebace, ako nije e, to po običajnom pravu, daleko i tako dalje, onda je preče izvršiti oporuku. A da ima hadis koji to brani, ne znam. Iako osnovno da se čovjek kopava, znači tamo gdje je preselio, da mane se znači tih jeli prevoženja i s mjesta na mjesto. Ako su jedino ako čovjek ne želi da bude ukopan tu na mjestu zbog ne znam što je to nemuslimanska zemlja i tako dalje, to je e, razlog druge prirode. Iako je djela su tako ja čovjeka ovaj izdižu i, i čine ga kod Allaha jeli ovaj velikima nije nije jeli zemlja u kojoj živi ni koji umre. U svakom slučaju e, hadis kao hadis nije mi poznat oporuka se treba ispoštovati ako nije suprotno sa šerijetom, a ni, nisam čuo, znači čuo za hadis koji to zabranio. to je za To je salavatullahi alaihi međma'in. To je za poslanici, poslanice okupavaju na mjestu gdje umru. Znači ne samo gdje su tu, <clears throat> nego na mjestu gdje umru. Umro je, ne znam, u svome dvorištu, tu se ukopava, Poslanik umru u sobi, tu gdje je umro, tu se ukopava. To je posebno znači pitanje. za čovjeka, čovjek se ukopava u mezare muslimana. Kada je babo poručio kopajte mu dvorište, kaže babo, epše, se babo. Babo umre ti, babo i u mezare sa muslimanima. Znači, te se oproke neće ispošti, te su oproke nakaradne. Svako u svome dvorištu ima mezar, babin. E, zašto su onda mezare muslimana? Ideš sa mezare muslimana i tu se ukopavaš. Sa, sa ostalim, ovaj, umri ti babo na, na, ovaj, ja, u vezi čega? Dobro? Doći ćeš do 2 plus 1 i do mišljenja. Samo se strpi. Viš, prvi put odlučio da klanjam vitri i, i ne, ne, znam odgovor, jel? Klanjaj 2 plus 1 do odgovora. Doćemo, znači, do tog pitanja, znači, ovaj, da ne bismo pitanja sada sva odgovarali, već ćemo kroz, kroz, kroz znači, predavanje ćemo odgovarati na ta pitanja na hadis koji je došao po tom po tom, to, to, to je A šejh, kad ode, odemo recimo nas trojicu čuđerca, odemo negdje na jezero kupat se i zatim nas namaz. Kako ćemo uvijek abdestim? A zar idete? Pošto imamo, imamo šansu da imamo guslo. Imate gusov, znači skoč. Kako ćemo, kako ćemo abdestim gusu? Sve se sada radim. Da klanjamo. Gusul je potpunio od abdesta, ali nećete uzmet sportski gusul. Onaj, zatočiš se, iskočiš i iziđeš i ovaj, Ako je gusul, neka bude gusul onda kako treba. U protivnom uzme abdest. Ali ja znam, vi ste ciljevi, ja taj gusul zatočite sve četverica zajednički, ono skočite i izađete sa gusulom i... Džematski gusul. je džematski gusul onda u, u, usaf. Iako bi to kod jednog dijela u Leme bilo ispravno. Znači prije toga da se speru usta i nosi da čovjek skoči kada pa buvo došao i pokosio cijelo tijelo, kažu to bio gusovi strava. Ali preče čovjek da uzme znači abdest na propisan način, to je preče i bolje. Yes. Šeš, možda pitati, pitanje. Ako u Maškoj zemlji kopaš, jer e, kostice vade i bacaju. Kako? kako? Određeno vrijeme, na primjer. Dobro. Vade i bacaju se, u palice. Da, i? To je to što muslimanima da ne smije se to raditi. Ne smije se raditi, u sve jednom vašoj zemlji, nakon određenog vremena, se vade i bacaju se u... Ako ne platiš, ne platiš. Ne imaš plat više od 50 godina, na primjer u Švicarskoj ne imaš plat više od 50 godina. Dobro, vam se nakon 50 godina da, da su kosti ovaj već i, i ti, ti znači na, u muslimanskom mezaru, recimo u Medini se prekopalo. Otkad su ljudi ukopavaju u Beqiju, u Beqiju od vremena poslanika sam do današnjih dana. Pogledaj šta je Beqija, pogledaj nema, koliko ima, koliko bi imala ona. 30-40 dunuma. 50 ne bi imala više nikakva, tako? Možda nema li toliko, nije bitno, hajde. Ali znate šta je tu miliona i miliona ljudi ukupan, to nemoguće. I uvijek ima mjesta, znači to se prekopava. E sad samo treba potvrditi, znači to znaju ljudi, stručnjaci, nakon koliko vremena čovjek je. Ako istohne sve, znači kad ode nema više, tad ne smeta da se prekopa. A ovo znači nakon vremena ovaj, nije dozvoljeno jer lomiti koste mrtvom muslimanu kao živom. To je zabranjeno pa je čovjek dužnosti, onda bolje, a kad izračunaš to vremena što ćeš plaćati, tako dalje, koliko će to biti, onda ga spakuj, vozi ga negdje u ono, muslimansko mezarje, ovaj, to je onda preče i bolje. Ali kost lomiti i ostaviti kost tako da se radi, to je zabranjeno. Po hadisu, jasno. Da li ispravno u toku namaza da se zbijamo toliko jedni uz druge, tako da dosta nas moramo da se skupljamo da bi, da bi obavili namaz. Namaz sav treba biti zbijen. Ali ne treba biti zbijen toliko da se da, čovjeka čini u namazu, znači da, mu se prsa stjesne i da, i da ne može klanjati, da se može skoncentrisati na namaz. To je zbijanje pa, preveliko treba, našto ti možeš zamisliti, ako, kad, bi se mi zbijali na noćnom namazu ili neko ovaj, oduli namaz toliko da ne može čovjek raha da diše, treba biti sad zbijen, ali tu treba znači gledati da ipak bude nekakva znači ovaj, e, ovaj elastičnost u smislu da čovjek ima svoj rahatluk a ne, da znači da je zbijen, da ne može, ponekad se zbije čovjek, ne može lijepo vezati ruke, nego mora ovako ih, skroz. Jer znači nikako nije, što nije, takvo zbijanje safa nije šeritski potvrđeno. A sahabi su bili u safu, spajali koljeno uz koljeno, rame uz rame i vezali svoje ruke na prsa i niko od njih nije da je neko ovako morao ruke držati zato što je toliko saf bio nabijen. Pa treba znači zbiti saf, ali ipak znači da, da postoji ovaj... E, e, jeli, čovjeku da nije znači u namazu stješen toliko da ne može obaviti namaz kako treba. Jer sve što bi čovjeku skrušenost namazao umanjilo, to treba znači, ukloniti, treba to spriječiti. A nema sumnje da je to pretjerano zbijanje ovaj, jedno kaže mi govorimo pretjerano, sad neko ne ne treba zbijeti saf, ne. Saf treba zbiti, ali toliko znači da, je zbijen. A ne, ne znači sad saf nabijen dovoljno i mi pored toga hoćemo još dvojica da uđu u saf. Ne, to, to nije ispravno. To je znači ometanje klanjača i i ne treba tako postupati. Osim Allahu dragi, kad je bila tolika guža, znači da ne možemo svi klanjati, onda treba imati jeli, ovaj, e, fleksibilnosti da se klanja i ovaj, da se ne može vratiti sežda kako treba i to su izdivne situacije. Jesu. Može još i nije muslimanima dozvoljeno zajedničko u kopati. Da se shvataju ljudi. imaju, na primjer, i križevi i to. Zajedničko groblje. Muslimansko groblje? A ako... Ne, jer ne postoji muslimansko groblje. Ako je odvojeno od, znači, njihovog groblja, znači... Nije uopšte odvojeno Ne, ne smije. To je zabranjeno. E ne može to. je zabranjeno. Ukopavanje, znači, muslimana, pored muslimana, došlo su predaje od toga da biva, da se zijeti musliman zbog tog muslimana. To ako je odvojeno, nema veze da je jedna velika parcela, znači, da onda ima jasno odvojeno, znači, jeli, za jedne, za druge, to bi moglo proći jer to ipak na neki način je to odvojeno. Ali da bude, da bude znači tu pomiješano i da se to ima, znači u Sarajevu naći na, dosta mjesta, prolazite znači ono kada je bio rat, tada je bilo teško, znači sve to organizuje tako dalje, pa ćete naći da, je bilo negdje tako blizu, pa, pa, pa, je to ukopavanje, to šerijetski nije ispravno. To je ono što sam čuo, znači čuo sam da ima tako, sada jel to tačno ili nije tačno, ne znam, ali da ima znači blizu mezar uz mezar da budu znači muslimane musliman. To je zabranjeno. Na ima sad jam jedno što je preselio od Malca. Dobro. Do njega odmah je križ. Peter. Ne, ne, to, to je, to je zabranjeno. To je neispravno. To je neispravno. I zato najbolje onda ako čovjek vidi da ima ti nekakvi suprotnosti, ne može dalje i kosti će biti prekopavane, da se to riješi ovaj. Je to skupo plaćanje? 2.500 eura. Molim? 2.500 eura. Zašto? U mene majka preselila, ja sam transport platio. ovaj, znači mezar je, ovaj, brat kaže da ima tu ovaj, da tu ima, znači pomiješano. To je, dobro ako je... Dobro, nije tu pomiješano še i na ovaj način. Znači, recimo, 300 metara muslimansko, na sljedeći 200... Ali su ovi jedni do drugi, znači nema nikakve... Ima prolaz. Ako je nečim odvojeno, to je blaže nego da je mezar u mezar. Ne, ne, nisu mezar. Tamam, ako je nečim odvojeno, to je opet... Znači, gdje počne ovdje zadnje su je je tražila čak da ima posebno mezarje za muslimana, ovaj, e, za muslimana, odnosno za ženu, kršćanku koja uda se za muslimana i ostane trudna. Ona kršćanka, dijete u tomaku musliman. I ona umrla. Kažu šta ćemo kada je posebno mezare napraviti za takve vrste ne možeš je staviti u, šta? U. Ne može, staviti među, među ovaj, nevjernike zato što je djete musliman. A ne može staviti među muslimane zato što ona nije muslimanka. Pa onda kaže uraće, okreće, kada je staviš tamo u ono mezare, kako ćeš raditi? Kaže, nju okreneš leđima prema kibli, leđima, ne, tijelom. A dijete u stomaku bude okrenuta prema kibli. Jer kontat ga, žena trudna. I nju kad okreneš leđima prema kibli, Dijete je tako okrenuto, znači sjedilo s druge strane kako biva, bilo je s desne strane, ako je već bilo spušteno, ako je već bilo pred porod, znači bilo bi onda okrenuto dijete tako licem prema kibli. Pa je musliman ošao prema kibli, a ona je ošla mimo kible, je li tako? Yes. Šta treba graditi u surskoj džami, recimo, kad se klanja jedno oko četiri mjesta ovako iza stuba, može dijete manje da klanja, ali već je malo teže. I uvek ono prazno, ne možeš nikako sanjiti, samo za 5 cenata nazad neće bude. Uvek prazno, za znači četiri ljudi mogu stati, sa odvojem. Kako to, ne razumijem? Ovako, sad, recimo, veliki stubovi toliko. Ovo je ovako stup Dobro. I sad pozadi se klanja tu recimo i od ovdje od ovdje teško može veliki čovjek. Dobro. Mora da se puče malo nas. I sad ti uvek od tu recimo do tamo još mhm. trojica, četiri ljudi najmanje u statu, uvek prazno. Onaj tamo, ovo je to sve se dešava, znači kad stubovi ljudi ostave to, znači kad se postave te crte, ne postave se pravilno, ne izračuna se i onda to treba napraviti da saf ide između dva stuba. Ili da saf ide od zida, ako je stup tamo negdje, saf ide do, do, zida, do, tog stuba i tu prekida. Nemoj s druge strane više prije. U redu. Ne smije sad biti prekinut. oni dugi mimberi što su kod nas, pošto presjeta sedam safova. Jel u redu? Do Polođanije. Iza njega imaš tamo da može se šta? Panjati. I ljudi klanjaju, to je neispravno. Vi klanjate dom mimbera, nije problem, tad zaf nije presječen. Ali tamo iza, to je jedino možda kad bile džume, gužve, bajrami velike, pa nemaš izbora, to je onda vid nužde. U ne treba tamo iza, znači ne treba saf biti presječen. Tako i ovdje treba. A ko je tu, ja predlažem, braće, da, da bježe iz takvih safova. Gledaj sebe uvijek da se, da se pro, pro, provučeš nekako da nisi u pretvirotnom safu.